Eina uter horieta, hautiak, uh, eh, setemetik armaiatzia la tartzino badatek ezer egin, hasparneko hian etungietan ebai. Eran behar da mila behiatzu eta hiutan hoita hama bian sortu zela, ikastola hanitzen gizia eskiakua, eta emu hortako bakotsa zen, ondotik arberoako baigurako edo beskoitzekuak heltu behitia, bena behan txago. Geostik zohitu da eskia ikastola, egin taberogaita hamar ikasle behitutu egun, berrogeita hamar urtez, uh, hortik igandien ikasle ala sustenga zarekin bildu dia, eta bakotsak beharria ekarten diala urte bu hortan errandaiku Elisabeta izagerrek. Eta lujaldean zer, edatzea zen eh, berroita mar urtez eh, azpahneko ikastolak sartu ditu um, bai leku indar, bai bai ikasleak. Eta ekintzak beraz uh, nahi genituen lujaldean antolatu ara, eta gure ibil moldea izan da, beraz, eh, xede guzioiek atxiki nahian eta babestu nahian, e, pentsatu dugu koordinaketa talde bat sortzea, eta hor eta talde horretan eh, amak bat gira, ikasle hori, guraso hori, eta gauk egungo gurasoak. Koordinak eta talde osatu da ere ezki ikasturako bulegoa lasaitzeko, zen badu kriston lana egunerokoan, baina uh, ere uh, hori uh, eh, bakotsaren uh, zeren publiko eh, bilkura publiko hoietan hor ziren uh, egi batzuetako gurasoak lagun taldeak eta haiek bat dena idei eta zine zerburua zen um, haiekin egutak, eguteki bat sortzea, koordinatzea sigurtatzea, helburuak beteak zirela ekin zauiek antolatzean haien xedeetan eta hara, beraz izan da lan potoloak koordinaketaren zat orain artek egitarau bat proposatzeko Urte horren bestatzeko kulturit zordu franko antolatzen duti esetemetik arameiatzialat artino, eran bezala eta hoietaik Lehenak eman teizku berri, ze Elisabeta izagerrek. Bai, irailaren ogoita bostean, eh, ikastolako guraso batek bere anaiarekin, astoekin ibilaldi bat proposatzen du, eh, hori Santa Teresako aparkaletkutik abiatuko da goizeko behatziterritan, um, eh, eta uh, ibilaldi komentatu bat da. Azparneko historia eta anekdotak kondatuko ditu, Uh, alean, londaiz Um, eta, jara, dena idekia da, iraupena iru da, ez gira asto zibiliko, baizik eta astoekin, pentsatu behar da, ama bi urtetik aintzina etortzen aldela aurrek Beste bat, aipatzeko, urriaren amabostean heldu zaigu uh, Antxo Azkajaren uh, emanaldia, Euskal uh, eh, Antzerkia, uh, Jostakin Elkarteak emanik. Hori ere, Jostakin Elkarteko antzerkilariak erdia bedein uh, ikasle, ikasle ohi dira, eta haien zatziziaki importantzea zen haien uh, hajia, ekartzea Mm, gure proiektuan, eta hola ibili gira, eta hor eh, gaualdi bizki edek bat zanen aurriaren ama bostean, beraz, gaueko zazpietaik aintzinan mendealan. Kulturaz, gozatzen dien akordin ez diagoxiaikin batzuko, bertsuai hai, kantoe gaialdi, alauano, konzertu horra behitia, hitzordu hoi eta iglanda.